o'n beshinchi oy to'ldi alikka o'zining davlat ya'ni baxt saodat ekanligini aytidi ali bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib oy to'ldini chaqirdi oy to'ldi iş ichidan so'yindi oy to'ldi kirib uduludi o'ri turdi ali beri kelib oltur deb ishorat qildi oy to'ldi yeniden bir to'pni chiqirib va uni ostiga qo'yib o'ltirdi ali xilma xil bilimlar haqida so'radi oytoldi so'z echib javob berdi ali so'yindi va yuziga kulki yugurdi oytoldi uni ko'rib ko'zini yumdi ali so'zdan to'xtab un tin chiqolmadi oytoldimi ko'zini yumg'unicha faqat oshmadi. ali yana so'zga kirishib savol so'radi oytoldi javob badida chiroyini turdi ali oytoldiga har jihatdan sap soldi uning bilimi aql idroki borlig'ini to'liq sezdi ali so'yinib boqdi va ko'ngli xursand bo'ldi ammo тезла tezla yuzini o'rib oldi alining oytoldiga aytqonlari ali g'azablandi chiroyi tutildi va dedi hay oldirong'uliq odam uchun yomon ish bu navbat men o'zim xato qildim nima deb birovga so'z ochqandiman bilimli kishining nima deganligini angla oldirab qilingan ishlar yillab o'kinish bo'ladi oldirab qilingan ishlar doim xam bo'ladi oldirab xom pishirilgan oshni yeysa kasal bo'ladi oldirang'uliq barliq xatoliqlarning beshi egri besiqliq yaxshilarning ishi oldirang'uliqim shuki seni tushunmay xizmatda sinab ko'may turib o'zimga yaqin tutdim bagla har qandoq bir xizmatchi qulini xizmatga selib ko'rib ondin yo'lida g'amxo'rlik qilsa bo'ladi xizmatni pishirish sinash va bayqash kerak qadr qimmatni bilsa ondan yuqori ko'tarish lozim oytoldining aliki suoli to'ldi aytdi ey davlatlik ali nimaga g'azablanib o't bo'lib yonding gunohim nima ekanligini o'zimmi bilmayman uni aytib bersang va so'zimni boshqadan anglasang bo'ladi agar xatoliqim bo'lsa meni jazolig'in ixtiyor sanda agar xatoliqim bo'lmasa manga chiroyingni turma aql farosat bu to'g'rida qiyosiy ma'ni bilan o'xshitib nima deganligini angla xizmatkor xatolashsa uni chaqirtish kerak va nemishqa xato qilganligini so'rash lozim agar xatoligi bo'lsa uni jazolash lozim yo'q bo'lsa ko'p yaxshilik bilan xushal qilish kerak aligining oy to'ldig'i javobi ali yanala g'azablanib so'z boshladi dediki ay bilimsiz ahmaq odam o'zingga qarag'in mening oldimda kim eding sanga bundoq kibr qayadin keldi xizmat ko'rsatdimikin desam ko'rsatgan xizmating yo'q naf berdimikin desam foydangning tayini yo'q xizmat ko'rsatmasangmi qadrlab marhamat ko'rsatdim o'rin bergan edim biroq meni kamsitding o'ltirish uchun ostinga to'p qo'yding obdan tushan to'p o'ltiradigan narsami man sanga so'zladim so'zlaringni angladim ko'zingni yumgan eding hayron qoldim bunimi kechirdim yana sanga so'zladim nimishqa yuz o'rganligingni manga aytib bergin donolardan bundoq bir so'zni olganmiding balki yaqin bo'lsa o'zini qattiq ko'zatgulik otang yoki onang ey o'g'lim begingki o'zingni tang qilma deb aytmaganmidi sana do'stlaringning yigit beshi begingni kamsitma beshingni qo'g'da deb topshirmaganmi bagla bir turki bu o'tga yaqin borma agar yaqin borsang jazman ko'yasan bexud bo'lma bagla ko'yayotgan o'tdir ko'yayotgan o'tga yaqinlashsang bu sana cüt boludu. sap solsang bagla ko'yar o't hisoblanadi kamsitsang beşini uzib qiyningni şoraydı. Sana ortiqcha nazar ağdırsan onundun qo'rqqin agar qo'rqmasang küş bilan qo'rqitidi